Şu dokuzynjy Yslamy bozýan zadyny beýan edip, Allah oňa rahmet etsin, şeýle diýýär. Men i'taqada anna ba'dan nasi Ýes'uhul huruju an şeri'ati Muhammedin sallallahu aleýhi we sellem, kema wesi'al Hidra al huruju an şeri'ati Musa aleýhisselam, fe huwe kafirun. Kimde kim bir adamynyň şu pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiň dininden başga din tutubilýär ýa-da şu yslam dininden çykyp başga bir dine, başga bir şerigada geçip bilýär diýip pikir etse, şol adam dinden çykýar diýip. Ondan biz şeý diýýäs welin, käbir adamlar näme şübhe taşlap näme edýärler? Bir pygamberiň dininden çykyp, başga bir pygamberiň dinine, ýa bir pygamberiň zamanasynda, ýa şoň yzyna eýermesizlik, ýa bir pygamberiň döwründe şoň şerigadyna girmesizlik küfür bolýan bolsa, Hydyr ata, Musa pygamberiň döwründe Musaň dininde däl-ä diýýär. Onda näme üçin siz Hydyra käfir diýeňzak diýýär. Hydyra weli diýýäňiz diýýär. Şonuň üçin Muhammad ibn Abdul Wahhab näme diýýär? Hydyr bilen Musaň arasyndaky bolan zady biri delil tutunyp, pygamberimiz bilenem näme, Hydyryň Musa bilen gatnaşy şeýle gatnaşyp bolýar diýip pikir etse diýýär, şo dinden çykýar diýýär. Düşündiňiz? Ýani Hydyr Musaň döwründe Musaň dinine girmedi. Şoň şerigady bilen ýöremedi. Şonda-da Hydyr näme? Pir, ata, pygamber saýylýar. Indi şo Hydyr ata Musa pygamberiň döwründe şoň Musaň şerigady bilen, dini bilenem ýöremedip, şonda-da käpir bolmady, onda pygambemiz gelenden soňam diýýär. Biri şu Hydyryň Musaň dininde bolmaýşy ýalap, Pygamberimiz gelenden soňam biri şo hristiançylyga girse, ýa ýewreýçylyga, ýa krişna, ýa demokratiýa, ýa kommunizm, ýa käbir sopy tarykatlar şolara girse bolýar, çyksa bolýar diýip pikir etse, şo käfir bolýar diýen. Düşündiňmi? Sebäp diýseň pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem diňe ynsa ynsa gelmedi, hatda jynlara-da geldi. Düşündiňmi? Hatda jynlara-da geldi. Şoň üçin Jyn süresiniň inmekliginiň sebäbi şonda bolan. Hatda Ibn Mesud razyýallahu anhu aýtýar, Bir gün pygamberimizi ýitirýärler. Düşündiňmi? O Mekgäň çar tarapyny gözledik, tapmadyk diýýär. Pikir etdik diýýär, müşrikler näme ogurlap äkidendirler, öldürip bir ýerde gömendirler. Şu netijä gelip, näme erbet, gamgyn halda bolup otyrkak, pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün batyp gelýärkä bir tarapdan göründi diýýär. Buňa begenip ylgap baryp, näme pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň näme bir günläp, Gaýyp bolmakmyň sebäbini soradyk welin, diýýär, jyn doganlarymyz geldi diýýär. Şunuň iman etdiler diýýär. We elimden tutubam äkitdi, oturan ýerlerini, wagyz eden ýerlerini barsam, näme, daşlar bar eken diýýär. Ýene göt goýup oturandyrlar, soň arada näme, ýakan ot, köz, pözleri bar eken. Ýene şu taýda oturdyk, sorag-jogap etdiler diýýär we näme, iman etdiler diýýär. Hatda jynlaram musulman bolup gidenler, düşündiňmi? Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem hem diňe adamlara gelen däl, hatda jynlara çenlem gelen. Ýöne näme, indi ýaňkylaň şübhesine jogap bermeli bolýas. Hydyr ata bilen Musaň, näme, arasynda bolup geçen zady, pygamberimiz gelenden soň, pygamberimiz gelenden soňky adamlaň hiç birini, näme, Hydyr bilen Musaň arasyndaky bolup geçen zady deňäp bilmeýär. Düşündiňmi? Näme üçin? Ilki bilen bilmeli biz Hydyr kim? Düşündiňmi? Biz tarapda ata diýilse, düşündiňmi, o ata däl. Düşündiňmi? Hakykatda ulamalar Hydyr ataň hakynda iki mezhep boldy. Bir topary näme diýdiler? Hydyr ata weli. Düşündiňmi? A bir topar ulama näme diýdi? Hydyr ata, Hydyr ata nebi, pygamber. Düşündiňmi? Iň dogrusam Hydyr ata pygamber. Sen Hydyr ata-da wahyý gelen. Oňam delili Bir hadysda näme pygama, Hydyra, bir hadysda gelýär, Hydyr ata, Hydyr alaýhyssalam, Musa alaýhyssalama näme diýýär, Eý, Musa, Allah tagala saňa käbir zatlary öwretdi, aýtdy, ony men bileňak diýýär. We maňa-da Allah tagala käbir zatlary aýtýar, öwretýär, ony sen bileňak diýýär. Düşündiňmi? Şonuň üçin Musa alaýhyssalamda näme öz pygamberlik ylmy bolan, Hydyr ataňam öz pygamberlik näme ylmy bolan. Bular birinji bilen, ýagny Hydyr ata pygamber. Bir pygambere-de beýleki pygamberiň näme şerigadyna girmeklik parz däl, buýrulmady. Indi Hydyr ata bilen Musaň arasynda bolup geçen zadyň delil bolmaýanlygyna, hä, biriniň pygamberimiziň şerigadyndan çykmaklygyna. Birinjisi näme Hydyr ataň özem pygamber bolan. Ikinji delil näme Hydyr alaýhyssalam biziň pygamberimiz, Musa alaýhyssalam biziň Muhammet pygamberimiz ýalak hemme adama gelen däl. Düşündiňmi? Pygamberimizden öňki pygamberler diňe öz milletlerine gelýärdi. Düşündiňmi? Öz obasyna, öz tiresine gelýärdi. We Hydyr aleýhissalam hem Musa aleýhissalamyň milletinden, tiresinden, kowmundan däldi. Düşündiňmi? Indi kim şo pygamberiň kowmundan bolmasa, oňa başga adamlara şo pygambere uýmaklyk şert däl. Üçünji bilen hem näme? Musa aleýhissalam Hydyr aleýhissalamyň oňa eýermek, eýermeli däldigini kabul etdi. Edil Hydyr ataň Hydyr ataň boýnuna Musaň dine girmeklik parz bolan bolanda, Musa alaýhyssalam näme diýerdi? Saňa maňa eýermek parz diýerdi. Emma Hydyr ata Musaň şerigady bilen bolmady. Pyga Musa alaýhyssalam hem Hydyr ataň eden işini golladymy, gollamady? Gollady. Onda näme? Musa alaýhyssalamyň gollamagy bilen bilip otyrys Hydyr ataň eden zady ýalňyşda. Musaň näme goldamagy bilen bol, emma ýalňyş bolan bolsa, hiç bir pygamber näme gözüň gözüniň öňünde bir ýalňyş edilip otyrka, onuň ýalňyşyny näme ykrar etmeýär, kabul etmeýär, emma indi Musaň Hydyr ataň näme Musaň yzyna eýermedi we Musa aleýhissalamam näme ykrar etdi, oňa talap etmedi, eýýäm düşünýäs Hydyryň Musa eýermekligi näme parz däl eken, şert däl eken. Indi. En'am süresiniň bir ýüz elli üçünji aýatynda Allah Tagala näme diýýär? Wa anna hada siraty mustaqiman fettabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Näme pygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem beýan etýär? Wa anna hada siraty mustaqima. Ene şu meniň getiren ýolum dogry ýol, ýa göni ýol. Sirat mustaqim, göni ýol. Fettabi'u siz diňe şu meniň getiren dogry göni dürs ýoluma eýeriň we la tattabi'us subula. Meň ýolumdan başga näme? Daganyk ýol ýa daganyk ýollara eýermäňde, daganyk näme mezheplere zatlara eýermäňde, eger siz Meniň ýolumdan çykyp näme başga ýollara eýerseňiz, feteferraka bikum an sebili, siz bu dogry hak ýoldan näme bölünersiňiz, azaşarsyňyz ýa şu taýda näme fettebiuhu, hemme kişä buýruk, baryňyz diňe şu Meniň getiren näme ýoluma eýeriň diýýär. Ýa şu aýatdan näme? Düşünýäs kimde kim şu pygambermiziň we Allatagalaň şu buýrugyna boýun bolman pygambermiziň ýolundan başga bir ýola eýerse şol adam şeksiz şübhesiz dinden çykýar. Indi şul aýatyň aşagynda näme şeýle bir hadyslar gelýär. Bu hadys Imam Ahmetde gelen we Abu Dawudda gelen we At-Taýaliside gelen we Darimide gelen we bundan bulan kitaplardan başgada kitaplarda Ibn Ibn Mesud rowaýat etýär. Ibn Mesud razyýallahu anhu näme diýär? Günlerde bir gün Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem hatta lena Rasulullahi sallallahu aleýhi we sellem hattan diýýär. Ýani ýerde bir çyzyk çyzdy diýýär. Düşündiňmi? Ýerde bir çyzyk çyzdy danym aýtdy diýýär. Hada sabilullah, şu Allah'yň ýoly diýdi. Summa hatta hututan an yeminihi we an şimali. Soňam ýanky bir e, çyzan ýolunyň sag tarapyndan, çep tarapyndan ýol jagaşlar çyzdy diýýär. Çyzyk jagaşlar çyzdy diýýär. Summa qal, soňam çyzar, soňam aýtdy diýýär. Hadihi subulun mutafarrika. Bu Allaň ýolunyň gapdalyndaky çyzylan ýollaram näme, dagynyk ýollardyr diýipdi. Agzalalyk ýollardyr diýipdi. Ala kulli sebilin minha şeýtanun yed'u iley we her ýodaň agzyndada bir şeýtan durup oňa dagwat etýändir diýip. Düşündiňmi? Soňam ýaňky aýat okaýa. Ýaňky En'am süresiniň bir ýüz elli üçünji aýatyny okaýa. Ve enne hada sirati mustakimen fettebi'uh. Ve la tettebi'us-subule feteferraka bikum an sebili. Ine şu Meniň ýolum, dogry ýolum. Şuňa eýeriň diýýär. Bundan başga dagynyk ýodalara eýermäň. Eger siz, hä, şeýle etmeseňiz, feteferraka, siz azaşarsyňyz, dagarsyňyz, näme, hak ýoldan diýýär. Indi ýaňky Ibni Mes'uda Pygamberimiz sallallahu aleýhi ve sellemiň, näme, eden zady şu aýatyň tefsiri, düşündiňmi? Olara surat üstünde düşündirdi. Ine şu göni çyzyk, Allahyň ýoly. We gapdalynam näme, daganyk çyzyklar çyzdy. Bularam näme, şeýtanyň ýoly. Her ýoluň agzynda-da şeýtan bar diýdi. Şul hadysdan bir topar zatlary alýas, peýdalary alýas. Birinji peýda näme, Allaň ýoly bir ýol bolýar. Düşündiňmi? Allaň ýoly bir ýol. Ýagny hak bir bolýar. Hak iki, üç, dört bolanok. Ikinji bilenem, näme? Uzyn, hatdan mustakimin, uzyn ýol çyzdy. Düşündiňmi? Kelte däl, uzyn. Üçünji peýda, we Allaň ýoly soňunda nirä ertýä? Jennete ertýä. Düşündiňmi? We Allaň ýolunyň başynda durup dawat etýän kim? Bu dördünji peýda, olam Muhammet sallallahu aleýhi we sellem. Ine Allaň ýolunyň aýratynlyklary, hakyň aýratynlyklary, hakyň waspy, düşündiňmi? Hak ýolunyň waspy. Hak ýolunyň waspy näme eken birinji bilen? Bir ýol. Hakyň ýoly bir bolýar. Özem uzyn. Soňy bar. Düşündiňmi? Soňy näme? Jennet. Oň dagwatçysy bar. O ýola dagwat etýän kim? Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emma batyl ýollarynyň waspy kän. Ýaňky ýoluň sagyndan, çepinden sen näme alyp gaçýan ýollar bar. Oňa ýol diýlenokda hakykatda ýodalar diýilýär şunuň bir topar ýodalyk eýýäm agzalalygyň özi hakdan däl batyldan şeýtandan we bu ýollaňam näme dagwatçysy bar ýöne olar şeýtandan şunduňmy soňam dowzah şoň üçin hak hiç haçan iki bolmaýar hak bir bolýar ýaňky hadys näme imam hakim rahimahullah näme sahyhyl isnad Senedi sahyh ygtybarly diýip näme höküm eden. Indi Femen ragibel huruja an şeriati Muhammedin sallallahu sellem ew zannal istigna'a anha fekad hala'a rubgatal islami an min unukihi diýýär. Kimde kim pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiň dininden hökmünden çykmaklyk islese, ragibe. Femen kimde kim islese diýýär. Nämäni pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň hökmünden, şerigadyndan getiren yslam dininden çykmaklyk islese. Ýadany Hä, özüçe, düşündiňmi? Kän bir şu dine mätäçlik näme çekilenak diýip pikir etse-de, düşündiňmi? Ýani käbir adam pikir etýär, ýani şu din gowy zat tutsagana umumy biz bir şuňa mätäç diýip duýanok, düşündiňmi? Mätäç diýip pikir edenok. Emma hakykatda adam dine, adamyň dine bolýan mätäçligi näme nahara, suwa çek bolýan mätäçliginden näme? kän. Ýani adam dinsiz ýaşap bilenok. Düşündiňmi? Kimde kim ýaňky ýaly pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň şerigadyndan, ýani dininden çykybilýän diýip pikir etse, ha? Çykmaklyk islese ýa danim umumy bir adamzadyň kän bir şu pygamberimiziň dinine bir çekýän mätäçligi ýok diýip pikir etse. Düşündiňmi? Ýani dinem gowy zat, ýöne bir üýtgeşik adamzat topary näme, şu bir dine kän bir mätäçlik çekenok diýip pikir etse. Ýani Şonsuzam biz öz-özümizi dolandyryp bilýäris, düşündiňmi? Ýagny şu diniň hökümi bolmanda, şu pygamberimiziň dinine eýermämizde-de bir gowulyklara ýetip bilýäris, üstünlikler gazanyp bilýäris diýen pikiri kabul etse-de, Fakad rab'a, fakad hala'a rubqatal islami min unuqihi diýýär. Şol adam yslam halkasyny boýnundan aýryp atan adam bolýar diýýär. Ýagny doly dininden çykýar diýýär, düşündiňmi? Şoň üçin käbir adamlar näme diýýär, edil biz şu wagt, şu zamanda näme, şerigatyň hökmüne bir üýtgeşik mätäçlik çekemizok diýýär. Dogry, bir döwür näme, musulmanlaryň öňe gitmekligine sebäp boldy diýýär. Bir döwür musulmanlaryň imperiýa gurmaklygyna bir sebäp boldy diýýär. Indi näme, döwür ösdi diýýär. Indi öňki yslamda, öňki näme musulmanlaryň ösmegine sebäp bolan hökümler, zatlar indiki musulmanlaryň ösmegine sebäp bolanok. Gaýtam tersine yza galmaklygyna sebäp bolýar. Şoň üçin Bu biz ýigriminji asyrda demokratiýanyň ösen zamanasynda düşündiňmi biz bir üýtgeşik kän indi pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň getiren hökümlerine zatlaryna mätäçlik çekemizak biz şu wagt mätäçlik çekýän zadymyz näme ykdysady medeni näme harby ýagdaýlardan ösmeklik üçin harby taýlardan ösmeklik üçin biz ne ösen ýurtlar görele tutunmaly ýa biz ne şolaň Näme ösmeklikde ulanan, näme käbir kada-kanunlaryna, tertip-düzgünlerine gaýtmaly, mysal üçin Amerika diýýär, Ýaponiýa diýýär, Ors, Amerika, Ýewropa diýne, şulara biz mätäçlik çekýäs. Emma dogry diýýär, dine mätäçlik çekýäs, mysal üçin ahlak babatynda, düşündiňmi, ulyny sylamaklyk, myhmana hormat goýmaklyk, düşündiňmi, eliňden-goluňdan tagam-duz berse, ýetime-ýesire eýe çykmaklyk, emma tertip-düzgünimizi, tertip-düzüne gelmeklik üçin, hä, medeni we ykdysady we içeri, daşary syýasatlar babatyndan Ösmekligimiz üçin biz bir üýtgeşik näme, şerigada mätäçligimiz ýok diýse şol adamlar dinden çykýar, düşündiňmi? Onnoň şol adam namaz okasyn, la ilaha illallah diýsin, düşündiňmi? Hatda Alla we Rasuly diýlende näme bir joşup, kalby joşup, gözlerinden ýaş akýanam bolsa, şol adam käfir. We şu şu döwürde näme, Musulmanlaryň arasynda iň köp bölegi-ne şul adamlardan, düşündiňmi? Özlerine musulman diýýärler, kelime çöwürýärler, haj etýärler, haja kömek etýär, haja gitjege kömek etýärler, ýetime, ýesire eýe çykýarlar, ýöne olaň köpçülikleýiniň näme göterýän pikiri, Indi biz, näme, diniň käbir zadyna mätäç, käbir zadyna mätäç däl diýýärler. Diniň nämesine mätäç? Mysal üçin, Edep-ahlak babatyndan, ybadat babatyna mätäç, düşündiňmi? Myhman hormatlamagy, goňşy hormatlygy mätäç, düşündiňmi? Ynsanperwerlik babatyndan şu dine gaýtsak gowudy, edep-ahlak üçin, emma tertip-düzgün, içeri-daşary syýasatlar, ykdysady, syýasy, harby, bu zatlarda biz doly dine mätäç däl, sebäp diýseň näme, indi ýaňky agzalan meselelerde näme diniň hökmüne baglanyşmaklyk ol biziň näme aýagymyzdan bir aslyşýan zatlardy, dogry bir döwür näme, adamlaň, musulmanlaň ösmegine sebäp bolupdyr, ýöne ol hökümleň möwrüti geçdi diýýärler, düşündiňmi? O döwürlerden oba geçdi, indi biz näme, ösen zamanasynda geçýäs, düşündiňmi? Detjal atly näme bir, internet atly bir detjalyň näme ulanylýan zamanasynda biz gezip ýörüs, şoň üçin biz indi näme Ýewropa dolanmaly, şolaň näme sistemalaryny, nyzamlaryny almaly, şolary görelde tutunmaly, We şolaň ösmegine näme sebäp bolan bolsa, bizem näme, ösmekligimiz üçin şolaň ösmeklikde tutan esbaplaryny almaly. Ine, şu zady diýýän adamlar kän. Düşündiňmi? Ana, şol adamlar käfir. Düşündiňmi? Şol adamlar käfir. Sebäpsiň, olar dine näme, dini püçekläp tutdylar. Dini püçekläp tutmaklyk, dini bölekläp iman etmekligem küfür. Sebäpsiň, ýewreýler näme, käfir boldy. Käfir bolmaklyklarynyň sebäbem biri näme, sebäpleriniň birem Yu'minuna bi ba'di we yekfuruna bi ba'd diýdi Allah Taala. Olar näme diniň käbir zatlaryna iman etdiler, käbir zatlaryna käfir boldular. Şu wagtky näme käbir, ol hem musulmandan, özüne musulman diýenden gowusynyň gürrüňi ýaňky. Dini ybadat babatynda näme, dine biz ybadat babatynda, terbiýe babatynda, arassalyk, edep-ahlak babatynda biz dine mätäç diýýär. Dinden çykyp, aýrylyp gitjek ýerimiz ýok. Emma ýaňky höküm meselesinde, syýasat meselesinde, Ykdysadyýet, medeniýet meselesinde, sungat meselesinde biz doly indi näme, dine mätäç däldi ýa-da, düşündiňmi? Birden mätäç bolaýsagam bir o diýen neme däldi ýa-da, düşündiňmi? Şul adamlaň bary näme, käfir, dinden çykýar. Ve kad bevvebel imamu Muhammed ibn Abdul Wehhab rahimehullah fi fazlil islami baban aziman fe kal, Babu wujubul istigna bi mutaba'atil kitabi an kullu ma siwah diýýär. Şeýh Muhammet ibn Abdyl Wahhab rahimahullanyň Fazlul islam diýip bir kitaby bar. Ýagny yslamyň aýratynlygy diýen näme bir kitaby bar. Şo kitabynda yslamyň aýratynlyklaryny, yslamyň gözellik, gözelliklerini açyklaýar, aýdyňlaýar. We hatda bir musulmanlara da hatda her bir ynsanyýete näme şu yslamyň näme gözelliginiň peýdasy, ýetýändigini beýan etýär, düşündiňmi? Indi şo kitabynda bir bäp, bir bäb, bir bäp bar. Şo bäp aslynda näme diýýär? Wajyp diýýär, hemme kişä näme, diňe şu pygamberimiz, diňe şu kitaba eýermeklik bilen çäklenmek diýýär. Şu musulmanlara wajyp şu Kur'any, hadysy bilen çäklenmeklik. Ondan başga hemme zady biz terk etmeli. Düşündiňiz? Wäjip. Şu wagt biz, her musulmanlar, şu zamanda-da, öňki zamanda-da, geljek zamanda-da, kyýamada çenli diňe näme bilen çäklenmeli biz? Kuran, hadys bilen çäklenmeli. Kuran, hadysdan başga zatlara biz mätäçlik çekmeli däl. Näme üçin mätäçlik çekmeli däl? Sebäp diýseň bize Kuran, hadys näme başga zada mätäçlik çekmeklige ýol goýmady. Hemme gowulygy öz içine aldy. Hemme soraga jogap berdi we hemme gatlaga näme kanagat bermeklikde laýyk kim kanagat alasy gelýän bolsa, emma kim tekebirlik etýä, gedemlik etýä, haky örtjek bolýa, düşündiňmi, bilsede bilmesizlige salan bolýa, olar bilen biziň hilämiz ýok, olara biz näme ýüreklerine haky näme açyp guýup bilmeýäs, emma bir adam haky islese, düşündiňmi, haý höwesinden şeýtanyndan saplanyp bir haky kabul edeýin diýse Kuran hadys hemme gatlakdaky adamlary näme Akyly akyly derejesine garamazdan şol adamyny kanagatlap bilýär. Düşündiňmi? Akyly pes bolsun, çopan bolsun, professor bolsun, akademik, nauk bolsun, şol adamyny doly din näme kanagatlandyryp bilýär. Şoň üçin näme yslamyň aýratynlygy, ýeri yslamyň gözelligi diýen kitabynyň näme içinde bir bäpde näme diýýär Muhammet ibn Abdulwahhab rahimehullah, Musulmanlara näme şu kitaba eýermeklik bilen çäklenmeli. Öz kitaplaryna eýermeklik bilen näme çäklenmeklik wäjip diýen. Şu bir öz kitabymyzdan başga hiç bir zada näme mätäçlik çekmeli däl. Wa la şekka annal kitaba ya'muruna bi mutaba'atir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem we adamul huruc an ta'atihi. Onda her bir musulmana näme öz kitabyna eýermeklik näme wäjip we şonuň bilen çäklenmekligem parz bolýan bolsa, şu kitabyň hem bize buýurýan zady näme? Kur'an-Kerim. Şu Kur'an-Kerimiň hem bize buýurýan zady näme? Pygamberiňize eýeriň we bizi gaýtarýan zadam näme, şoň tagatyndan çykmaň diýýär. Düşündiňmi? Ve ma atakumur rasulu fehuzu ve ma nahakum anhu fentahu diýýär. Düşündiňmi? Şo Kitabymyzyň hem bizi buýurýan zady, iterýän zady diniňiz bilen çäkleniň, pygamberiňize eýeriň, ondan başga size gözel görelde ýok we oňa garşy çykmaklykdan we oňa, näme, boýun bolmaklyk, oňa boýun bolmasyzlykdan hem, näme, gaýtarýar. Düşündiňmi? Bel innel huruja an taatihi minel esbabil mujibeti linnar. Hatda näme şerigat bize habar berdi, näme pygambere boýun bolmasyzlygyň özi dowzaha girmekligiňe bir sebäp. Düşündiňmi? Pygambere tagat etmeklikden boýun gaçyrmaklygyň özi näme dowzaha girmekligiňe sebäp bolýar. Bu babatynda Imam Ahmediň Musnedinde sahyh senedi bilen gelýär. We Buharyda gelýär, Imam Buhary rahimahullaň Sahyhynda gelýär, Ebu Hureýradan, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bir gün umma, bir gün ashablarynyň arasynda şeýle bir habar berýär. O habarynda näme diýýär, Kullu ummeti yedhulunel jennete illa men ebe. Meniň ummatymyň näme, bary jennete girjekdir, Ony islemeýäninden başgasy diýen. Düşündiňmi? Ýagny ummatymyň jenneti näme islemeýäni girjek däldir diýen. Ondan başga hemmesi jennete girjek diýen. Düşündiňmi? Indi şu sahabalaň içinde dörän sorag näme? Biziňem içimizde hökman näme döräýmeli. O soragam näme? Jenneti islemeýän barmy? Düşündiňmi? Ýagny jenneti islemeýän ýok. Ýöne jenneti nädip islemeli? Jenneti nädip gazanmaly? Ony bilmeýän eken. Düşündiňmi? Emma jenneti islemeýän ýok. Ýöne her bir jenneti islän jennete düşübilýärmi? Ýok, her bir jenneti islän jennete düşenok. We edil şoňňalyk, her bir Allany söýýänem, näme, Alla ony söýüp barana. We şoňňalyk, her bir özüni, näme, Muhammede ummat saýanam, Pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellem ony özüne ummat saýyp barana. Ýani pygambere ummat bolmaklygyň öz şerti bar, hak-hukugy bar. We Allany söýeňsoň, Allaň ýanynda seniň söýülmekligiňem öz şerti bar, talaplary bar. Düşündiňmi? Şonuň üçin Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Ummatymyň diýýär, diňe jennedi islemeýäni jennede girmez diýýär. Galany jennede girer diýende, Kalu, ör-gökden gelip. Ýagny ýaňky Pygamberimiz şeý diýende, ýene bir şeýle sorag çykandyr öýtmäň sahabalardan. Düşündiňmi? Kalu, ýagny ör-gökden gelip, geň galyp, näme diýdiler? We men ýa-da ýa Resulallah, ýagny jenneti islemeýän bamy? Düşündiňmi? Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem jenneti islemesizligi nämä baglap goýdy? Gala, şeýle jogap berýär Pygamberimiz, Men ataani dahalal jenne. Ýagny kim maňa boýun bolsa, itagat etse, aýdanym tutup, gaýtaranymdan gaýtsa ana şo jennete girer, we men asani, Meniň buýrugymy tutmadygam ana şo Jennedi islemedikdir diýýär. Görýäňmi? Pygambere itagat edip, boýun bolup, onuň buýrugyny tutup, gaýtaran zadyndan gaýtmaklyk seniň Jennetiňe, Jennete girmekligiňe sebäp eken. Emma Pygambemiziň aýdan diýenini tutmasyzlyk we oňa itagat edip, oňa boýun bolmasyzlyk näme eken? Seniň dowzaha girmekligiňe sebäp eken. Düşündiňmi? Seniň dowzaha girmekligiňe sebäp eken. Şonuň üçin her bir özüni näme? Ummat saýany Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem özüne ummat saýana. Şoň şu kyýamat magşar gününde Pygamberimiz bilen ummatynyň arasynda boljak käbir rowaýatlar gelýär. Olam Pygamberimiziň Köwser guýusynyň ýanynda. Şunuň Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Kyýamatda maňa Allatagala bir guýy berer diýýär. Düşündiňmi? Onuň şo guýyň suwuny we ululygyny wasp etýär. O guýyň suwy diýýär, reňki süýtden ak diýýär. Tagamy baldan datly diýýär. Düşündiňmi? We onuň agzyndaky käseleň sany diýýär, asman ýyldyzynyň sanyndan kän diýýär. Hatda guýyň agzynam näme wasp etýär, pylan oba bilen pylan obanyň arasy ýalyk diýýär. Ýöne obalaryň ady meň ýadymdan çykdy. Şo taýda näme men öz elim bilen şo guýymyň daşynda üýşen näme ummatyma suw bererin diýýär. Şo meň elimden suw içen Hiç suwsamaz diýýär. Düşündiňmi? Ýöne pygamberimiz soň habar berýär. Ýöne men şeý diýip otyrkam diýýär, şeýdip suw berip otyrkam, birki sany perişde gelip, näme, ummatymdan bir bölegini diýýär, ashablarymdan bir bölegini gamçylap kowarlar diýýär. Düşündiňmi? Gamçylap meň ummatymyň toparyndan, arasyndan saýlap tutup kowarlar diýýär. Şonda pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men olary tanaryn diýýär. Ýagny şolar hakyky ashablaryň, pygamberimiziň haýatynda pygamberimiziň töwereginde gezen adamlar şo kowuljaklar. Fe a'rifuhum olary tanap, haula'i min ashabi diýerin diýýär. Düşündiňmi? Ýagny olar meň ashablarymdan, olary näme üçin kowýaňyz diýip sowal beremde saha perişdelere diýýär, perişdeler näme diýerler diýýär, eý Muhammet, sene öňsoň diýýär, olar seň yzyňda näme zatlar edenlerini bileňak diýerler diýýär. Düşündiňmi? Olar seň diniňi üýtgetdiler diýýär. Olar seň sünnediňe garşy gitdiler, açyklaýar. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme? Sopylaň aýtmaklygyna görä, şeýle Pygamberimiz rehim-şefagatly bolýan bolsa, Aý, bolýa, dinimi bozan bolsalaram, degmäň, ummatymyň hataryndan çykarmaň diýerdi-ä, dogry dälmi? Ýok, Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rehim-şefagatly. Onuň rehim-şefagatlylygyna şek-şübhe ýok, emma dine ters gelende, emma dine ters gelende Pygamberimiz ýalak namys etýänem ýok. Düşündiňmi? Iň namysjaň adam pygamberimiz bolan. Şonuň üçin dine degilende, Alla degilende, näme pygamberimiz nähili gahar eder eken, nähili namys eder eken, onam sahabalar gürrüň berýär. Dine degilende pygamberimiz gahar ederdi, namys ederdi. Gaharyndan, namysyndan ýaňa ýüzünde Naryň däneleri ýalak näme, düýrtük dömerdi diýýän. Şunuň gaharyndan ýaňa şeýle naryň däneleri ýak düýrtük dömerdi diýýän. Şoňňalak namysjaň bolan pygamberimiz. Emma näme müşrikler, näme bu sopy gabyrparazlar, pygamberimizi hudaý tutunanlar diňe pygamberimiziň bir ahlagyna daýanýarlar, beýleki ahlaklaryna daýananaklar. Aslan musulman diňe Allaň ra Alla daýanmaly, Alladan başga hiç kime daýanmaly däl. Şonda pygamberimiz ýaňky näme näme üçin olaň kowulýanlyklarynyň sebäbini eşidenden soň pygamberimiz sallallahu näme diýe? Suhkan suhka diýe. Suhkan suhkan manysy näme? Bu'dan bu'da diýe. Beter daşlaşdyryň, kowuň diýe. Gollaýa, düşündiňmi? Näme hadysda näme bir topar peýdalar bar, olam Ýani şu dünýede her bir pygambere ummat saýylany Alla o dünýede ummat saýjak däl eken. Düşündiňmi? We pygamberem näme, haçanda bilse biriniň dinini üýtgedenligini, dinini bozanlygyny, oňa rehim-şepagat etjek däl eken. Ýene bir peýda, olam iň esasysy pygamber gaýypdan bilenok. Düşündiňmi? Pygamber gaýypdan bilýän bolsa, näme üçin kowýaňyz diýip soramazdy. Düşündiňmi? Birinji bilen özi kowardy. Pygamber näme gaýyp bilenak. Şoň üçin özi haýatynda näme diýýär? Lew kuntu a'lamul gaýba we lew kuntu a'lamul gaýba näme diýýär? Lestekthartu minel haýr. Gaýypdan bilýän bolsam, bundan hem beter kän haýyr ederdim diýen. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem näme gaýyp bilenak. Şoň üçin pygamber Allah Taala pygamberimize näme diýýär? Inneke meýitun we innehum lemeýitun diýýär. Şunuň olaryň ölüşi ýalyk senem ölersiň diýýär. Manysy, olaryň ölüşi ýalyk pygamymyzam ölýän bolsa, şeýle ölen adamlar, gaýypdan bilýärmi? Ölensoňlar yzynda ogly, aýal ebtada näme işleýär, bil bilýärlermi? Bilip bilenoklar. Aýni senem şolar ýalyk diýýär. Düşündiňmi? Emma käbir zatlarda pygamymyzyň aýratynlygy, ýagny ummaty tarapyndan, ummatyndan biri salam berse, o oň salamyny eşidibilýär. Jogap beribilýär. Emma Salam eşidip jogap berýär diýdigimiziň manysy, onda ol başga zatlaram eşidip bilýär diýdigimiz däl. Allatagala nämäni eşitmeklige pygamberimize erk-ygtyýar berdi? Şony eşidýär, ondan başga zadam näme eşidip bilenak. Indi näme diýjek bolýan zadymyz, Jennetiň näme, Jenneti gazanmaklygyň esbaby bar eken. Edil şoňňalak Dowzaha-da düşürýän esbaplar bar. Sen näçe jenneti söýýänini Alla we Rasuly tarapyndan jennete girmeklige beýan edilen esbaplar tutmasaň we edil şoňňalygam dowzahdan näçe gorkup ony ýigreneňde-de dowzahdan seni alyp galýan esbaplar tutmasaň sen jennete girip hä jennete gowy göreniň üçin girip baraňak we dowzahdanam gorkanyň üçin näme galyp baraňak şoň üçip näme dinde arzuw-hyýala zat ýok düşündiňmi Şoň üçin selef salyhlar Hasan al-Basry rahimehullah näme diýdiler? Al-imanu leýse bit-temenni wala bit-tahalli diýýär. Iman seniň näme arzuwlap, hyýallap eden zadyň bilen gazanylýan ýa-da don, telpek bilen bezenilip gazanylýan zat däl. Iman ma wakara fil-kalb, iman näme kalpda ornaşyp, onam beden agzalary bilen, amal bilen, ybadat bilen tassyklanan zat diýýär. Iman ine şu zat, düşündiňmi? Şoň üçin Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadysda näme diýýär? Ummatymyň diňe Jennedi, jennede diýýä, jennedi islemeýäni girmez diýende, sahabalar näme ör-gökden gelip, Ýa Resulallah, jennedi islemejek kim diýenlerinde, Maňa boýun bolan, E, näme üçin boýun bolýar? Hem jennet isläp boýun bolýar, düşündiňmi? Emma maňa boýun bolmadygam, ol ana jennet islemedik diýýär. Sen jennet isleýän bolsaň, näme üçin pygambere boýun bolaňok? Şonuň üçin şu hadyslardan näme ugur alyp, näme diýýär? Sen hakykatdan yslamy özüňe din e, saýyp alan bolsaň, We Rabby, hakyky Allatagalany özüňe Rabb we Iläh diýip tutunan bolsaň, we näme, Muhammet sallallahu aleýhi we sellemi özüňe Pygamber diýip tutunan bolsaň, onda, näme, din saňa wäjip etýär, şu Kurandan, hadysdan çykmasyzlyga. Düşündiňmi? Emma sen gelip, näme, şu zatlardan soňam, men dinden çykyp bilýän, ýa-da pylan adam, ýa-da pylan derejä ýeteňde şu dinden çykyp bolýar. Düşündiňmi? Ýa-da dini saýlap tutup bolýar. Düşündiňmi? Şuň garak pikirleri kabul etseň, sen musulman däl. Düşündiňmi? Pasportyňda soň musulman diýip ýazsynlar, metrkaňda näme, şu mu'min we şu jenneti diýip peçat bassynlar, sen musulman däl. Düşündiňmi? Eýsem musulmançylygyň näme, öz belli amaly bar. Düşündiňmi? Musulmançylyk biziň düşünişimiz ýalak däl, bolmaly däl hem. Musulmançylyk kimiň düşündirişi ýalak bolmaly? Pygamberiň düşündirişi ýalak, pygamberimiziň öwredişi ýalak bolmaly. Şonuň üçin gynansagam näme, käbir ylymsyz adamlar musulmanlara seredip yslama baha berýärler, düşündiňmi? O ýalňyş düşünje. Hakykatda hakyky yslama seredip musulmana baha bermeli. Emma musulmanyň içinde ogry-jümrüsi bar, musulmanyň içinde ýalançy kezzaby bar, musulmanyň içinde dine sögüp ýöreni bar. Indi şolara seredip näme, yslama seretsek, Näme diýip netije netijelänip bolýa? Ýa şular yslama uýup şu amaly etýän bolsa onda bulaň dini bulara şu amaly öwretýändir onda bulaň dini terror deýin bulaň dini basmaçy deýin o batyl gürrüň düşündiňmi? Sen yslama seredip ondan bulara baha ber yslamda arak haram eýem bul adam arak içýämi onda bul dini haky çyndan tutýan adam däl. Din näme şirki küfri haram etýä emma bu musulman Näme şirk küfür edip ýör indi bul musulman däl düşündiňmi. Şoň üçin Eba Batyn rahimahullanyň Intisar diýen kitabynda bir kyssa getirýär bir gabyra çokunyp ýören kowum bilen bir jöhitleň arasynda şeýle gürrüň bolýar. Bir näme jöhitlerden bir topar ýewreýlerden bir topar näme bir özüni yslama ýöňkeýän bir obaň çetinden girdiler welin diýýär bir öwülýä pir diýilýäniň gabrynyň daşyndan Towaf edip, ondan odur-budurlar sorap, hajatlaryny sorap, doga-dilegler edip oturan ekenlerdi. Indi ýewreýler bilýär, pygamberimiz näme din bilen gelen, dogry däl? Pygamberimiz näme din bilen geldi? Towhid dini bilen geldi. Bir Alla ybadat etdirmeklik üçin geldi. Adamlary şirkden, küfürden, olaň garaňkylygyndan, zulmundan, süteminden çykaryp, yslamyň adylyna, yslamyň nuryna, Bir Allalyga, bir pygambere uýmaklyga, näme, şu zada çykarmaklyk, şu zada salmaklyk üçin getirdi. Şonda ýewreýler ýaňky özüni yslama ýöňkeýän ata-babaçy, gabyrparaz, müşrik adamlara seredip näme diýýär? Şu siziň etýän zadyňyzy pygamber buýran bolsa, siziň pygamber diýýän adamyňyz bar-a Muhammet sallallahu aleýhi we sellem. Şol adam şuny size buýran bolsa, onda o pygamber däl diýipdi. Sebäbi pygamberler gabyrparazçylygy buýranok. Düşündiňmi? Ýaňky ýewreýler özlerini yslama ýöňkeýän adamlaň etýän zatlaryny gördüler. Bulaň etýän zady küfür. Düşündiňmi? Indi bularam näme öň pygamber gören adamlar. Musa, Isa, bu zatlar, bu pygamberleri gören adamlar. Bular eýýäm pygamberleň nämä çagyryp, nämeden gaýtarýanyny bilýärler. Ýaňky ýewreýler näme diýýär? Şu etýän zadyňyzy siziň pygamberiňiz buýran bolsa, onda o pygamber däl diýip diýýär. Siziň pygamber gabyrparastçylyga çagyran. Emma O sizi şu zatlardan gaýtarypdyr, gaýtarandan soň, sizem şuny etýän bolsaňyz, onda siz Oňa ummat däl diýdi. Düşündiňmi? Ýani pygamber boljak bolsa birinji waspy tawhide çagyrmaly. Şirk küfrüň garşysyna çykmaly. We ummatyňam birinji waspy näme eken? Pygamberiniň esasy buýran zatlaryny tutup, esasy gaýtarýan zatlaryny gaýtmaly. Şoň üçin göni näme netije çykardylar? Şu zady pygamber buýrdy diýip, pygambere ýöňkeýän bolsaňyz, O pygamber däl. Emma, ýok, pygamber gaýtardy diýibem, gaýtaran zadyny etýän bolsaňyz, onda siz ummat däl diýipdi. Indi şuň aşagynda Eba Batyr rahimehullah näme diýýär? Pygamberleň dagwatyn diýýär. Näme, ýewreýleň bilşi ýalak, bilmedik musulman o musulman däl diýýär. Düşündiňmi? Ýewreýleň zadyny bilmedik musulman o musulman däl. Ýewreý bilýär pygamberleň dini nämä çagyrdy? Nämeden gaýtardy? Emma indi sen özüňi dine ýöňkäp, yslama ýöňkäp, Muhammet sallallahu aleýhi we selleme ýöňkäp, sünnede ýöňkäp, pygamberiň dini nämeden ybarat? Pygamberiň dini iki zatdan ybarat, oglanlar. Umumy pygamberiň dini iki zatdan ybarat. Dini ikä böl. Diniň bir bölegi buýruk. Diniň bir bölegem gaýtargy. Diniň hemme zady şu buýruk bilen gaýtargyň arasynda ýörýär. Düşündiňmi? Şu buýruklaram näme dereje-derejede, parz derejede buýrulan zatlar bar, wäjip, rukn derejede buýrulan zatlar bar, mustahap, nefil derejede buýrulan zatlar bar. Haramam dereje-dereje, gaýtarylan zatlaram dereje-derejede. Haram mesele, haram derejesinde gaýtarylan zatlar bar, düşündiňmi? Dini bozýan zatlar derejesinde gaýtarylany bar, mekruh derejesinde gaýtarylan zatlar bar. Pygamberiniň dini iki zatdan ybarat, iki bölek, bir bölegi buýruk, bir bölegem gaýtargy. Şu buýruk bölekleriniň hem iň birinji hatarynda durýan zady näme? Bir Allalyga buýurmak, towhide buýurmak. Bu gaýtargy böleginiň hem iň birinji gaýtarylan zady näme? Şirk, küfr. Pygamberleň birinji buýran zat, towhid, birinji gaýtaran zadam şirk. Indi, ýewreýleň bilýän zadyny bilmeýän musulmanam musulman däl. Düşündiňmi? Şu wagt orslaň bir programmasy bardyr, znataki diýýärlermi, nämemi? Şo taýda yslam taryhyndan kapyrlar kapyra sorag berýär bir-birlerine. Pygamberimiz dört çarlary barada sorag-jogap alyşýarlar. Şolar sorag-jogap jogap berýärler. Pygamberimiz nirde dogdy, nirde öldi, aýdyp otyrlar. Näme, nä aýallarynyň ady, gyzlarynyň ady, nämä çagyrdy, nämeden gaýtardy, Ebu Bekr, Omar, Osman, Aly, bulaň rowaýatlaryny bilip otyrlar. Ýöne, ýöne şeýle studentler, düşündiňmi? Emma bizde sellelerini sogan ýalak edip ýören müftüler bilenok, düşündiňmi? Ile ýaşuly bolup ýörenler hiç zady bilenoklar, düşündiňmi? Indi, hakykatda, yslama müfti bolmaklyga şo käfirler haklymy ýa-da käfiriň bilýän zadyny bilmeýän müftüler haklymy? Şoň üçin näme, ýatan ýer garaňky bolsun, öňki neressäň. Näme, Nyýazow? Bir müftini goýanda näme diýýär müftä? Indi sen müftisiň-ow diýýär. Düşündiňmi? Arak içip, zyna bat edäýmegini. Eý, müftä berilýän nesihatmy şu? Düşündiňmi? Şoň üçip näme aýtýas, Jennet arzuwla, arzuw näme, arzuwlanyp, beslenip ýetilýän zat däl. Dowzaham ýöne gorkýan diýeniň bilen näme goranyp bolunýan zat däl. Şoň üçip näme Allatagala hakykatdan jennedi isleýänlere näme ýoluny arçady we esbaplaryn beýan etdi. Ine şu esbaplar tut, galan zadynam özüm ýardam ederin diýdi. Düşündiňmi? We çynlakaý dowzahdan galmaklyk üçinem oňa näme esbaplaryn aýtdy. Şuny tut, galan zadynam galmaklyga özüm näme ýardam ederin diýdi. Düşündiňmi? Şoň üçin näme Pygamberimiz salssalm beýan etýär, jenneti islemeýän, Maňa boýun bolmaýan diýýär. Düşündiňmi? Indi pygamberimiziň käbir zatlaryna boýun bolmasyzlyk seniň dowzaha girmekligiňe sebäp bolýan bolsa, onda umumy pygamberimiziň dinini islemesizlik näme? Seň ebedi, baky, ömürlik näme dowzahda galmaklygyňa sebäp bolýar. We ýaňy Muhammet ibn Abdulwahhab rahimehullah şu Fazlul Islam diýen kitabynyň Içinde bir bäp getirt diýdi-gä, Musulmanlar öz kitaby bilen çäklenmeklik wäjip. Musulmanlara şu Allasynyň kitaby bilen çäklenmeklik wäjip. Şu Allasynyň kitabyndan başga hiç bir zada mätäçlik çekmeli däl diýdi-ä. Näme esasynda? Delil bar. Şunuň musulman diňe öz Rabbynyň kitaby bilen çäklense, şu din bizi hiç bir zada näme, mätäçlik çekdirenak. Şu biziň dinimizi gaýym tutmaklyk, şunuň mäkäm tutmaklyk, Kuran hadys okap, şonuň näme öwüt-ündewine, buýrukdyr-gaýtargylaryna boýun bolmaklyk näme, seni hiç zada, dünýe we ahyret babatyndan, hiç zada mätäçlik çekdirenak. Nirden aldyk? Onam şu geljekki aýatdan alýas. Nahl süresiniň segsen dokuzynjy aýatynda näme diýýär Allatagala? Wenezzalna aleýkel kitabe tibýanen likulli şeý. Saňa kitap indirdik, oň içinde bar zadyň beýany bardyr diýen. Düşündiňmi? Bar zadyň içine dinem girýär, dünýe-de girýär. Syýasadam girýär, ykdysadyýetem girýär. Waýennam girýär, medisinada girýär, edebem girýär, ahlagam girýär. Düşündiňmi? Yslam dini diňe ybadat däl. Düşündiňmi? Şerigat, din, yslam näme? Diňe ybadat däl. Bu wagtky näme? Käbir dini ýykmaklyk isleýänler näme? Basganjak bilen ýörýärler. Çünki her bir zada ýetmeklik üçin näme? Ýörelýän öz ýoly bar. We münülýän öz bir näme basganjaklary, tutulýan ýören näme öz bir sepgitleri bar. Şonuň üçin ateistlerem näme yslam ülkelerinde ateizmi ýaýratmaklyk üçin göni dini zyňyň diýenaklarda ilki bilen seniň näme dini bölekläp zyňdyrýarlar. Ilki bilen saňa näme diýer, din, yslam näme Ybadat dini. Hakykatda diňleýän adam näme? Bu o yslamy öwýändir ki, yslam ybadat dini. Görýäň, yslam edep dini, yslam ahlak dini. Saňa näme guýjak bolýar? Yslam näme? Diňe ybadat meselesinde bolýar, yslam döwlet meselesinde bolana. Yslam näme? Metjidi ýöredip bolýar yslam bilen. Emma yslam bilen döwledi ýöredip bolanok. Yslam bilen halky ýöredip bolanok. Şo syýasada gadam atjak bolýar diýip düşündim we yslamy öwdügi däl. Şonuň üçin ulamalar ýaňky ýylak zyndyklaň gürrüňleriniň aňyrsynda näme bar? Olar näme isleýär şu gürrüň bilen? Şony bildiler, bilensoňlar näme diýip gürleýänler? Yslam din we döwlet diýýärler. Yslam näme her bir adamyny öýünde, metjidinde, Näme, dolandyrmaklyga, näme, ýeterlik bolşy ýalyk, edil yslam, näme, raýatlary, näme, ýurtlary, dünýäni dolandyrmaklykda-da kefil. Düşündiňmi? Yslam dini seni, hemme taraplaýyn, din we dünýe, içeri daşlar, içeri işler, daşary işler, syýasy, ykdysady, medeni, hemme zat bilen seni iň kämil derejede, näme, ýöretmeklige Adyl bilen, hikmet bilen ýöretmeklige Yslam dini näme kefil? Allah Tagala şuňa näme kefil geçdi? Seýsem, biziň dinimiz kämil berlen din we ýene oňa näme Yslamyň hemme zada kefilligine, seni hemme hemme babatdan iň näme üstünlige ýetirmeklige kefilligine kepilligine ýaňky okan aýatymyz Nahl süresiniň segsen dokuzynjy aýaty Allatagala näme diýýär? We nezzelna aleykel kitabe tibyanen likulli şeý. Saňa kitaby indirdik, ol hem Kurany Kerim, dogry dämi? Onuň içinde tibyanen likulli şeý, näme zat isleseň şoň beýany bar diýýär. Tutan zadyň jogaby bar Yslamda, düşündiňmi? Tutan zadyň jogaby bar, hatda şu Yslamda entek bolmadyk zatlaň näme, jogaby bar. Şunuň entek bolmadyk zatlaryň jogaby bar. Emma adamyň näme kem akyly, adamynyň näme dar gözýetimi diňe bäş ýylyna, on ýylyna seredibiler. Şunuň onam, ýani käbir esbaplara görä, eger eýle bolsa, beýle bolsa. Emma ýüzýyllyklar aňyrsynda näme ýatyr, müňýyllyklar aňyrsynda näme ýatyr, Ony bütin dünýe üýşüp jem-jem bolup barys akyl akyly bir-birine goşanda-da o zady bilip bilenaklar düşündiň. Emma yslam saňa müň ýyllyga däl, million ýyllar aňyrlykda näme boljak we mundan aňyrda million milliardlarça ýyl mundan aňyrda näme zatlar bolup geçdi yslam bize hemme zady näme habar berip otyr. Şoň üçin käfirlaň käbir berýän maglumatlary hakykatda olaň näme kem akyllaryndan çykan maglumatlar dällänim hakykatda olar näme kurandan hadysdan peýdalanýalar ýöne Olarda musulmanlarda bar bolan amanat ýok. Olarda musulmanlarda bar bolan adyl ýok. Şonuň üçin musulman bir haýry kimden peýdalansa näme, haýry eýesine gowuşdyrýar. Şunda şu meselede men şu peýdany pylan alymdan peýdalandym diýip düşündim. Emma käfirler näme öz peýdalanýan zatlaryny men şuny musulmanyň Kuranyndan, musulmanyň pygamberinden, musulmanyň sünnedinden peýdalandym diýenaklar. Düşündiň? Ene gazy wagtlary iş esasynda tapdyk. Ýa ol esasynda bildik, bul esasynda näme, bildik, açyşlyk etdik diýip özlerine ýöňki ýazar. Emma hakykatda näme, olaň özünde hiç zat ýok. Has beterem, geljek we geçmiş zatlardan. Yslam dini ýalyk, şu Kuran hadys ýalyk geljekden we geçmişden näme, anyk habar beren näme, kitap ýok. Ýeke-täk kitap näme, geçmişden, geljekden doly giňişleýin habar beren kitap, olam Muhammet sallallahu aleýhi we selleme inen Kurany Kerim. Ondan aňyrda kitaplar bolan, Töwrat bolan, Injil bolan, Zebur bolan, olarda bolan, käbir habarlar berlen, geçmişden, geljekden, ýöne Olaň näme beren maglumaty edil Kurany Kerimiň berýän maglumaty ýalak näme aýdyň, giň, täkik, näme çikme-çik maglumatlar däl. Şonuň üçin doly şu pygamberimiziň näme sünnetlerini we Allatagalaň kitabyny Hä, doly bir akyl bilen, ýürek bilen, iman bilen okap bilen adam hatda her ýylda näme boljagyny hem bilibilýär. Düşündiňmi? Sözüň hemme zadyň habary bar. Bir topar keseller çykdy, şu keseller çykmaka näme? Kuran Kurany Kerimde, hadysda hemme zatlar beýan boldy. Düşündiňmi? We geljekde näme uruşlar boljak, onda näme boljak, bunda näme boljak, hemme zatlar şu biziň näme hadyslarymyzda we biziň Kurany Kerimimizde bar. Indi bu babatlarda ýene dowam edetýäs. Olam. Ýaňsy näme babatynda dowam edip otyrs, ýagny pygamamyň dininden çykmak bolanok, düşündiňmi? We hiç kime çykmaklyk bolýandyr diýip pikir etmekligem bolanok, düşündiňmi? Käbir sopy tarykatlar näme, bir derejä ýeteňde pygamamyň şerigadyndan çykyp bolýar diýip pikir etýärler, düşündiňmi? Mysal üçin bir alamat görseň, seň boýnuňdan buýruklar, seň boýnuňdan näme, gaýtargylar gaçýar diýip düşünýärler, düşündiňmi? Mysal üçin, o delillerem, Allatagalaň Kuran Keriminde bir aýat bar, A, Fa'bud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin diýýär Allah Taala. Allah Taala pygamberine buýurýar. Saňa ýakyn gelýänçä ybadat et diýýär. Hemme tefsirçiler tefsir edenlerinde ýakyn sözi näme diýip tefsir etdiler? Mewt diýip tefsir etdiler, ölüm diýip. Ýagny, tä ölünçäň ybadat et diýdi. Ýagny, pygamberimiz pygamber bolubam ölünçä oň boýnundan buýrulan zatlaň, näme, dynnym ýalja gaçmady we haram edilen zatlaň dynnym ýaljagam näme, halal edilmedi. Ýogsam pygamberimiz ýalak Allaň ýanynda söýgüli mahluk we abraýly mahluk ýok. Şonda-da, näme, şo derejä ýetenem bolsa pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem, Allah Tagala şo pygamberine ölüýinçä buýruklaň birini gaçyrmady we haram edilen zatlaň bir böleginem halala çykarmady. Emma sopi tarykatlar, näme, öz etýän küfürlerini delilleşdirmeklik üçin Ýaňky tefsiri näme? Pygamberimiziň tefsiri etişýär, etmediler. We ýaňky aýatyň, ýakyn sözüniň tefsirine-de näme? Ähli sünne ulamalarynyň näme? Kitaplaryna, sözlerine dolanmadylar. Özleriçe açyklap, ýakyny näme diýip açykladylar? Bir alamat, bir yşarat, bir näme? Nyşana diýip näme? Tefsir etdiler. Soňam näme? Ýani bir adam Haýatynda bir adatdan daşary bir alamat, ýa bir yşarat, ýa bir nyşana görse, şoň boýnundan näme, buýruklar gaçýar we onuň hakynda eýýäm halal, haram diýilýän zat göterilýär diýýärler. Ondan aňyrda ol islese, näme, öwrenip şunça zady namaz okap bilýär, düşündiňmi? We islese, näme, öwrenip şunça zady agyz bekläp bilýär, düşündiňmi? We Doňuz iýmäni öwrenişdi, islese saklanyp bilýär, ýöne iýeýin diýse oňa haram däl. We namazam okamaýyn diýse oňa näme? Parz däl. Umumy sopy tarykatlar ine şu düşünjede, düşündiňmi? Şo düşünjäni kabul etmeklik ýa-da şo düşünjä, şo derejä ýetip ýaňky zatlara amal etýän adamlar näme? Käfir bolýar, düşündiňmi? Indi şu taýda näme bir şübhäni açyklaýas, olam. Biz sopylara gezek galanda, ýaňky derejä ýeteni käfir diýýäs. Onda sözüň tersi näme? Ýaňky derejelere ýetmän, ýöne bir özara üýşüp salawat aýtýan, ýa-da bir özara üýşüp bir tesbi, zikir etýän, düşündiňmi? Emma ybadatda Allany birleýän, gabyra çokunanok, çöpe çokunanok, çöre çokunanok. Ýöne men sopy diýýär, bir tarykada ýöňkeýär, Ýöne käbir ybadatyny bidgat ýoluna görä etýär. Bulara biz käfir diýemizok, düşündiňmi? Sopy tarykatyna gezek galamyzda näme, sopylaň musulman, emma käfiremma, düşündiňmi? Ýöne musulmana bidgatçy diýilýär. Emma şaýa gezek galanda, näme, rafizalara gezek galanda açyklamasyzdan baryna käfir diýýär, düşündiňmi? Sebäp diýseň, rafizalaň başyny tutan käfirler, düşündiňmi? We başda akydanyň birinji rafiza şaý akydasy birinji guýlanda, Küfür esasynda, şirk esasynda guýuldy. Şoň üçin rafyzalaň içinde näme, ylymsyzy, näme musulman, ylym bilseň käfir o gürrüň ýok, düşündiňmi? Emma sopulaň hakynda bölýäs, ýa sopularda pylan derejä ýeteni, pylan düşünje kabul edeni kapyr emma o derejä, ýa pylan düşünjäni kabul etmedigem musulman diýýäs, sebäbi soň sopuçylygyň başy Takwalykdan başlady. Sopyçylygyň başy bir terki dünýälikden başlady, düşündiňmi? Käbir sünnetlere näme bir artygrak üns bermeklikden başlady. Soň käbirleri öte geçip näme, şeýtana özlerini oýnadyp näme, ýaňkyýalak ýalňyş tefsirlere düşdüler we soňabaka özlerine Hudaý diýenler tapyldy. Düşündiňmi? Şonuň üçin sopylarda bir aýakdan hemmesine käfir diýlenok. Emma şaýylara gezek galanda, rafyzalara gezek galanda bir aýakdan barysyna käfir diýilýär. Esasan ol Mezhebi guranda näme mezhep başylary ýewreýler bilen näme eýranly otparaz mejuslar tarapyndan näme gurulan. Indi näme pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme şeýle gurrun gelýär pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemden olam Nesa imam Nesaýyň kitabynda gelýär. Bir gün pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Omaryň elinde näme Tewratdan bir sahypalar gördi diýen. Walaw kana Musa haýýan, eger näme, şu kitabyň eýesi, ýagny Musa pygamber diri bolan bolsa, ha, wettaba'tumuhu we taraktumuni lazalaltum. Meni taşlap, oňa eýereňiz, eýerseňiz, siz aşardardyň, azaşardyňyz diýen, düşündiňmi? Ýagny meň wakam, elimde Kuran waka, näme üçin Töwrat okaýaňyz diýen, düşündiňmi? Hatda Musa bar bolsa-da diýen, düşündiňmi? Musa eýerseňiz, siz azaşarsyňyz. Indi pygamberimiz waka, Näme bir pygambere eýermeklik azaşmaklyk bolýan bolsa, onda näme ýöne bir partiýa ýa ýöne bir näme dine eýermeklik näme seni has beter dinden çykarýar. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu taýda Omary ýazgarýar. Şunuňmy? Men getiren zadymdan başga zada seretme diýýär. Men dinimden başga Dine näme üns etme diýýär. Şu maňa inen kitapdan başga hiç kitaba seretme diýýär. Soňam pygamberimiz näme diýýär, Eger şu wagt diýýär, meň döwrümde diýýär, Musa diri bolup çyksa diýýär, seret diýýär. Musa-da pygamber, Alla bilen gürleşen. Görýäň, meň bilen bile bir zamanda ýene Musa gaýdyp gelen bolsa diýýär, sizem, bu Musa-da pygamber-ä, bulam Alla bilen gürleşen-ä, indi iki pygamber bolup dur meň öňümde, haýsyna eýersemem bolýar diýip, Musa eýereňizde-de siz näme, meni taşlap Musa eýerseňiz, siz azaşarsyňyz diýip. Düşündiňizmi? Indi pygamberimiz gelenden soň, Musa ýaly pygamberlere eýermeklik, azaşmaklyk saýylýan bolsa, indi diýiljek bolýan zat näme bu hadysda? Indi pygamberimiz geldi we öldi we dini kämil boldy, bize Kuran, hadys goýup gitdi. Şundan soň indi sen gelip, näme, bir bir kem, bir näme, bir ýöne bir pir adama uýmaklyk bolýar diýseň, ýa bir Kommunizm ýa demokratiýa, kapitalizm şuňňalak ýa swetsk sistemalara şuňňalak zatlara uýmaklyk bolýar diýip pikir etseň onda sen näýlek bolarsyň özi ýa düşündiňmi? Pygam pygamber gelen pygamber waka pygambere uýmaklyk azaşmaklyk bolýan bolsa onda näme pygamber pygamberden aşaky adamlara eýerip pygambermiziň dinini taşlamaklyk onda näme aýdyň küfür. We başga rowaýatda näme diýýär, Ve lew kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, fekale Umar raditu billahi rabban ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyye. We başga bir rowaýatda näme diýýär, Musa diri bolan bolsada diýýär, maňa eýermeklikden başga zat etmezdi diýýär. Görýäňmi? Eger şu wagt Musa direldilip çykanam bolsa, Musa Töwrat bilen hem ýöremeýär, Başga hiç zat bilen ýöremeýär. Diňe Yslam bilen ýörýär. Edil şoňňal ene Isa gelmeli bahym. Dogurdam Isa gelen. Öňsoň Injil bilen ýöränak Isa. Şu Yslam bilen ýöremeli. Şonda näme ýaňky pygamberimiziň Musa dir bolan bolsada maňa eýererdi. Eý Omar diýende Omar razyýallahu näme diýär? Rabbym Alla, Rabbym Alla diýip we dinim Yslam diýip we Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem pygamberim diýip razy boldum diýär. Ýani men Yslamdan başga Rabbym Aç-açan delil, şoňa nas diýilýär, düşündiňmi? Ýani aç-açan delil bar şu taýda. Pygamberimiziň şerigatyndan başga bir hiç şerigata çykmaklygyň bolmaýandygyna. Olam näme, Musa diri bolan bolsa-da maňa uýardy diýýär-ä. Aç-açan nas diýdigi şo. Emma käbir adamlar şu wagt näme, şeýle höküm çykarýarlar. Meň raýatym näme islese ýewreý bolubilýär, islese hristian bolubilýär, islese Muhammediň pyga, Muhammet pygamberiň dinine yslama giribilýär, şu üç din meň döwletimde ygtybarly din, üçüsem dogry din we şu diniň haýsam bolsa birini saýlan raýat näme jenaýatkär ýa-da günäkär raýat saýlanak diýip bir dessur çykarsa, kodeks kanun çykarsa, diňe şonuň özi näme şol adamynyň dinden çykmaklygyna näme An Abdillah ibn Mesud razyýallahu anhu gâl, Innallaha nazara fî kulubil ibâd. Näme diýýär? Indi pygamberimiz, pygamberimiziň ashaplary ýalak näme ylymly adamlar we näme imany güýçli adamlar bolmadyklar. Şunuň iň imany güýçli, iň ylymly adamlar sahabalar bolan. Şonuň üçin ulamalar näme adamlar gatla adamlary gatlak gatlaga bölýärler. Düşündiňmi? Ýani adamlaryň birinji gatlagy kimler? Pygamberler. Düşündiňmi? Ikinji gatlagy pygamberimiziň sahabalary. Düşündiňmi? Ondan beýleki pygamberleriň sahabalary. Düşündiňmi? Iň birinji gatlakdaky adamlar topary pygamberler. Pygamberlerden ýokarda näme? Gowy gatlak ýok, adam içinde. Ikinji gatlak kim pygamberlerden? Muhammet pygamberiň ashaplary. Düşündiňmi? Birinji gatarda pygamberler, pygamberlerden aşaklyda sahabalar. Sahabalardan ýokarda diňe pygamberler gatlagy bar. Düşündiňmi? Indi şolar ýaly pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň ashaplary, ýaranlary ýaly näme ylymly, bilimli we imanly adamlar bolmadyk. Şonuň üçin hem Allah tagala. Näme, şol adamlar saýlap pygamberine näme, ashap ýaran edip berdi. We ol adamlaram näme, şo derejede imanly, şo derejede ylymly bolandyklary sebäpli, näme, pygambere eýer, pygamberden başga hiç kime eýermediler. Düşündiňmi? We pygamberimizi syladylar, hormatladylar we şo pygambere inen nura eýerdiler. Ýagny Kur'ana, yslam dinine eýerdiler. Sebäbi Allah Tagala näme, ol adamlary Şoň üçin saýlady. Olarda şeýle aýratynlyk bolany üçin saýlady. Emma käbir adamlar pikir etýär, Pygamberimiz bilen ashaplarynyň näme wagty ýöne bir şeýle atdanlykda gabat gelendir öýtýärler. Şunuň ýany pygamberimize pygamberlik berlen wagtam şul adamlar hem eneden dogup dur, atdanlykda, düşündiňmi? O-o, ýalňyş gurnuň. Allatagala entek mahlukatlary ýaratmazyndan öň pygamberimize ýörite şol adamlary, näme, saýlap, şoň wagtynda çykmaklyklary ýazan. Düşündiňmi? Ýene bir gabat gelenden, şu wagt biz, näme, takdyrymyzda dogjak wagtymyz gabat geleni üçin biz otyrys şu taýda. Gabat gelendigi üçin, düşündiňmi? Ýagny sen şu döwürlerde dogulypsyň, menem şu döwürlerde dogulypsyn, dogulypdyrys. Indi biz näme şu ýaşan dogan zamanymyz deň bolanlygy üçin gatna oturyşyp turşup ýörüs düşündiňmi? Emma Allah Tagala näme şul adamlar aýratyn aýratyn ýörite şu pygamberiň wagtynda näme bolar ýalak edip saýlap döreden şul adamlar düşündiňmi? Sebäbi bular ikinji gatlakdaky adamlar. Şoň üsti ýaňky Imam Ahmet rahimahullanyň Bezzaryň gelýä kitaplaryny Abdullah ibn Mesuddan şeýle näme wasp gelýä. Sahabalary şeýle wasp etýär, Innallaha nazara fi kulubil ibad. Allah Tagala näme? Gullarynyň ýüreklerine seretdi diýýär. Düşündiňmi? Adamlaryň ýüregine seretdi diýýär Allah Tagala. Fe wejede kalbe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem hayra kulubil ibad. Adamlaryň içinde iň gowy ýüreklisi Muhammed pygamber bolandygy sebäpli Fastafâhu li nefsihi. Ony özüne saýlap, ony pygamber etdi diýýär. Soň ýene seretdi diýýär, adamlaryň ýüreklerine seretse, fe wejede kuluba ashabihi haýra kulubil ibâd. Düşündiňmi? Adamlaryň içinde, näme, iň haýyrly ýürekleri, näme, sahabalar eken. Fe je'alahum wuzara'a nebiyyihi. We o ashaplaram, näme, öz pygamberine, näme, Wezirler, maslahatçylar edip berdi diýýär. Ýukatilune ala dini. Näme, onuň dinini goramak üçin, ýaramaklyk üçin, näme, uruş etdi o sahabalaram, janlary, tenleri bilen. Şondan soň näme diýýär Ibnu Mesud, Fema ra'al muslimune hasanan fe huve inde Allahi hasan diýýär. Umumy musulmanlaryň jemagaty bir agyzdan bir zady gowy gördülermi, şo Allaň ýanynda-da şo gowy zat diýýär. Wema ra'awhu seý'en fe huve inde Allahi seý'i. We umumy musulmanlar bir agyzdan bir zady erbet saýdylarmy şu Allaň ýanynda-da erbet diýe. Sebäp diýseň näme? Pygamberiň ummaty bir agyzdan näme batyla dogry diýip diýmeýärler we bir agyzdanam näme bir gowa batyl diýmeýärler. Düşündiňmi? Eýem bir agyzdan pygamberimiz Muhammet sallallahu aleyhi ve sellem ummatynyň ulamalary bir zada gowy diýdimi şo gowy. Erbet diýdimi olam näme erbet. Eýsem Allah taala Pygamberiniň näme, ulamalarynyň biragyzdan diýen sözüniň diňe hak boljaklygyna kefil geçdi. Düşündiňmi? Şonuň üçin pygamberimiz näme diýýär? La teştemi'u ummeti ala zalale diýýär. Meň ummatym hiç haçan batyla agzy jem bolmaýar diýýär. Düşündiňmi? Hakyky şu tawhid ähli sünne wal jemaat ulamalary näme, biragyzdan bir zady haýyr diýip gollasalar, Allatagala kefil geçdi. Şolaň näme haýyr tapmaklyklaryna, tapjaklyklaryna we biragyzdanam näme bir zady batyl diýdilermi, Allatagala kefil geçdi, şolaň batyl diýen zadynyň näme batyl bolmaklygyna. Şonuň üçin bu ýanky aýatlardan, hadyslardan ugur alyp näme ulamalar şeýle diýýär, Allatagala näme hemme adamlara parz eden eken, Pygamberine boýun bolmaklygy. Weftaradallahu ala jemi'in nas ta'ata fe minhum men ata ve minhum men asa. Allah Teala farz etdi näme hemme adamlara şu pygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme boýun bolmaklygy. Ýöne näme ummat ikä bölündi. Adamlar ikä bölündi pygamberiň e, pygamberiň pygamber babatynda bir topara kabul etdi pygamberimiziň dawatyny, bir toparam näme kabul etmedi. Kabul edenlerine näme? Kabul eden ummat diýilýär. Ummatu ijäbe. We kabul etmediklerine ummatu dawa diýilýär. Dawat edilmeli ummat. Şonuň üçin pygamberimiziň näme? Ummaty iki topar. Bir toparyna pygamberimiziň näme? Dawatyny kabul eden ummat diýilýär. Ha bir toparyna pygamberimiziň näme? Dawatyny kabul etmedi ummat diýilýär. Şu ýeriň ýüzüniň hemme adamlary pygamberi ummat saýylýar. Musulmany kapyry. Nädip pygamberi ummat saýylýar? Biziň pygamberimiz näme diýýär? Öňki pygamberler diňe öz ummatlaryna, ýagny öz milletlerine ugradylardy diýýär. Emma men hemme milletlere ugratdym diýýär. Şuny ugradyldym diýýär. Pygamberimiz ugradylanda şu milletleň barysyna dawat etmeklik üçin ugradyldy. Onda pygamber hemme millete geldigi bolýar dämi? Onda pygamber hemme millete geldigi bolýan bolsa, hemme millet pygambere ummat saýylýar. Düşündiňmi? Ýöne şolaň içinde iman edenine, pygambere iman edenlerine ummetu ijäbe diýip atlandyrylýar. Düşündiňmi? Ýani pygamberimizi näme dawatyn kabul eden ummat. Düşündiňmi? Emma entäge çenli pygamberimiziň dinini kabul etmeýän ummatuny näme diýilýär? Ummetu dawa diýilýär. Dawata çagyrmaly ummat diýilýär. Şonuň üçin biz näme jihad etýäs? Beýleki näme käfir kowumlara, şu yslamy kabul etmedik kowumlara dawat etýäs, yslama girerler ýalak. Näme üçin dawat etýäs? Diýseň, olaram pygamberiň ummaty. Ýagny, olara-da pygambere iman etmeklik wäjip. Düşündiňmi? Emma Musa aleýhissalam, Isa aleýhissalam, Ibrahim aleýhissalam beýleki näme milletleriň üstüne jihada gitmediler. Diýseň, beýleki ummatlara Pygamber Ybrahyma ýa Musa, Isa iman etmeklik parz edilmedi. Diňe olaň öz milletlerine iman etmeklik parz edildi. Emma bul ummatda näme üçin käfirlere çenli üstüne biz gidip jihad etýäs? Sebseň olara-da pygambere iman etmeklik parz edildi. Her bir parzdan boýun gaçyran kowmam näme edilýär? Öldürilýär. Mumteni, umma mumteni'a girýärler. Düşündiňmi? Taife mumteni'a girýär. Dine girmeklikden boýun gaçyran ummat. Düşündiňmi? Aslynda olara dine girmeklikden boýun gaçyrmak bolanokdy. Düşündiňmi? Parzdy olara-da yslama girmeklik. Emma olar yslama girmeklikden boýun gaçyrdylar. Şonuň üçin biz näme etýäris? Olary şu boýun gaçyran zatlaryna boýun bolmaklygy üçin biz olaryň üstünde jihad etýäris. Ana şo pygamberimiziň ummatynyň ha dini kabul etmedigine näme diýilýär? Ummaty da'wa diýilýär. Düşündiňmi? Gala Şeýhul Islam ibn Teýmiýe rahimehullah ba'de kelamin sabaq. Ýaňky gürrüňlerden soň Ýagny oňa bir hal-ahwatly hal-ahwalatlar bolýança halal-haram bilen gezmelidir öýtýär diýip pikir etýär. Emma bir hal-ahwalatlar görenden soň näme, oňa pygamberiň şerigady bilen näme, ýöremeklik wäjip däl diýip pikir etýär. Ýagny sofi, tarykat şolary gurlaýar, düşündiňmi? Ýagny näme, käbir adam pikir etýär diýýär, näme, tä bir alamat, yşarat, bir hal, ahwal, bir bir derejä ýetýänçäň Pygamberimiziň şerigady bilen bolmaly, din bilen bolmaly, emma bir derejä ýeteňden soň, bir alamatlar, ahwalatlar göreňden soň, saňa dini tutmaklyk, pygamberimiziň şerigady bilen ýöremeklik näme, boýnuňdan gaçýar diýip pikir etýär. Düşündiňmi? Ol ýalňyş gürrüň, o küfr, o dinden çykmaklyk, düşündiňmi? Bel lehu hine izin en ýemşi ma'al hakykatil kowniýetil kaderiýe, ew ýef'al bi muktada zukyhi we wucdihi we keşfihi we ra'yihi. Soň bir derejä ýetenlerinden soň, bir hal-ahwal görenden soň, olar pikir etýärdi, ýa näme, ýeten hakykatlaryna görä ýöremeklik, ýa danim, öz tagamlaryna görä. Düşündiňmi? Nähilek tutaslary gelse tutubermeli, näme edesleri gelse edibermeli, nämeden saklanasleri gelse saklanybermeli. Ýa danim, özleriçe käbir zatlaryň hakykady diýip açyklandy, şoňa görä, näme, ýöräbermeli diýip pikir etýärler. Şu wagt, näme, käbir sopularyň ýa oň-buň ýanynda Näme? Hakykat diýip bir dereje bar. Bu hakykat diýdikleri nähilek? Mysal üçin, namazyň hakykady seň düşünişiň ýalak dämiş-de, namazyň hakykady näme? Ýöne bir doga-dileg etmekmiş. Düşündiňmi? Ýöne sen şo hakykadyna görä amal etjek bolsaň, hökman bir sopy-pire, bir tarykada gol bermelimişiň. Onda-da gezip ýörkäň, sen näme? Düýş görmelimişiň, düýşüňde-de Allatagala ýa perişde, ýa pygamber gelip, Eý, gulum, boldy, indi saňa näme? Haram edilen zatlar halal, halal edilen zatlaram, näme, halal edilen zat, näme, haram edilen zatlar halal, indi saňa parz, buýruk, wäjip diýilýän zat boýnuňdan göterildi diýip düýş görmelimişiň. Şunuň şu düýşi görenden soň ýa bir gezip barýarka bir şeýtan owadan piriň şeklinde näme, indi senden polny şerigat göterildi diýse, Onuň öz ýanlarynda näme şerigatdan çykyp edenlerini edip ýörler. Düşündiňmi? Ýa mysal üçin agzy roza gelenlerinde näme rozaň hakykaty nämemiş olaň ýanynda? Gepden agzyňy saklamak. Düşündiňmi? Gepden diliňi saklamakmyş. Haj etmekligiň hakykaty näme olaň ýanynda? Gol beren piriniň gabryna haj etmek, zyýarat etmek. Düşündiňmi? Ine şu zatlar. Emma Şeýle tarykada gol bermän diňe şu Kuran hadys diýip ýapyşyp ýatanlar näme? Şu Kuran hadysyň düşündirişine görä namaz okamalymyş. Düşündiňmi? Kuran hadysyň düşündirişine görä agyz beklemelimiş. Kuran hadysyň düşündirişine görä hac etmelimiş. Emma tarykada gol beren, hakykada ýeten, düşündiňmi? Tarykadyň düşündirýän hakykadyna görä boýun bolmalymyş. Düşündiňmi? Olaň beý diýmekliginiň özi birinji bilen pygambere sögmek. Düşündiňmi? Pygamberi äsgermezçilik etýän birinji bilen sopylar. Düşündiňmi? Pygamberimiz onda şu hakykatlara ýetmedimka, şu sopylaň diýýän hakykaty dogry din bolanda, hakyky pygamberiň getiren zadym şo bolanda, pygamberimiz näme üçin bäş wagt namaz okady? Näme üçin hajy Käbede etdi? Näme üçin orazada agzyny bekledi irdinden agşama çenli? Düşündiňmi? Bu zatlaryň hakykaty näme? Şu däl bolsa, Näme üçin pygamber onda siziň düşündirişiňiz ýaly tutmady ýaňky ybadatlary? Düşündiňmi? Ýöne bular näme diýýär? Biz pygamberden hem gowy diýýärler. Düşündiňmi? Biziň bir mollymyz Afrikada bir piri görüp gaýdypdyr. Düşündiňmi? Şo diýýär diýýär. Maňa men pygamberiň pygamberdigine iman etýän, ýöne oňa maňa boýun bolmak näme? Wajyp däl diýýär. Näme üçip diýsip diýip sorasam näme diýýär diýýär, pygamber kyrk ýaşyndan soň ybadat edip başlady diýýär diýýär. Emma maňa ejem aýdardy diýýär, düşündiňmi, men oň garnyndakan eýýäm subhanallah, alhamdulillah diýen ekenim diýýär diýýär. Ejesi aýdypmyş, oglum sen meň garnymdakaňam, garnymdakaňam näme subhanallah, alhamdulillah diýip zikir edip ýatýadyň diýermiş. Men enemiň garnynda ybadata başladym, o kyrk ýaşyndan soň başlady, şoň üçin men ondan afzal, maňa oňa eýermek näme şert däl diýermiş. Ýöne dogry o pygamber oba ynanýan pygamberine ynanmaklygym bir zat oňa boýun bolmaklygym başga zat diýýär. E şoň galyk näme sopy tarykatlar näme kän düşündiňmi ýaňky teňli tana diýdi ýarjan diýdi iskender diýdi düşündiňmi bulaň baram ýaňky ýalak näme hakykada ýetjek bolup ýören adamlar belki ýetendirlerem ýöne näme detjallyklaryny edip il güne aýdanaklar düşündiňmi olar hakykatda detjal düşündiňmi başga hiç zadam däl. Şol Şeýhülislam ibn Teýmiýe näme şolaryň hal ýagdaýlaryny näme düşündirýärler. Bular näme bir hal ahwala ýetseler, bir derejä ýetseler näme boldy? Näme tutasyň gelse tutýaň, nämäni tutasyň gelse tutaňok. Şunuň sen boýnuňdan näme teklip göterilýärmiş, düşündiňmi? Emma pygamberimiziň boýnundan teklip göterilmedi, düşündiňmi? Sen boýnuňdan teklip göteriljek bolsa, sen pygamberden hem afzal bolmaly, düşündiňmi? Kim Men pygamberdenem afzal diýse, pygamberdenem gowy diýse, şo käfir bolýar. Emma ýok, men pygamberden pes diýse, düşündiňmi? Onda senem pygamberiňkälek ölünçäň şu pygamberiň eden zatlaryny edip, gaýdan zatlaryndan gaýtmaly bolýaň. Emma olar näme hakykatda näme munafyk, düşündiňmi? Emma hakykatda olar näme munafyk. Umumy soňky diýýän zatlaram näme Ýaňky aýdan zatlarymyza, diýen zatlarymyza näme degişli? Şoňşup jemläp aýdamyzda näme hiç bir musulmana näme pygamberimiz Muhammet sallallahu aleýhi we sellemiň şerigadyndan çykmak bolanok. Şerigadyndan diýdegimiz dininden, getiren hökmünden çykmaklyk bolanok. Ýagny yslamdan çykmak bolanok. We özi hakynda näme maňa şerigatdan çykmak bolanok diýip pikir edibem, Başga bir adamyň hakynda şu pir, şu sopy ýa şu prezident çykybilýär diýse, şo-da dinden çykarýar seni. Ýani beý diýilse, ýani hiç kime dinden çykmaklyk bolanok diýilse, şol adam näme, özüniň dinden çykmaklygyň näme bolmaýanlygyny bilşi ýaly, hiç kimiňem dinden çykmaklyga näme hakynyň ýokdugyny bilmeli. Düşündiňmi? Emma biz bir biçäre adamlar, biz garyp, biz garamaýak. Düşündiňmi? Biz gul, şoň üçin näme, biz, näme, hökman dine boýun bolmaly, emma, pirler, düşündiňmi, öwlüýäler, ýa-da, mysal üçin, näme, pylan käbir tirelerden, tarykatdan bolan adamlar, çykybilýäler diýse, şonda-da dinden çykýar, düşündiňmi? Hiç kimiň şu yslamdan çykmaklyk, näme, haky ýok. Şu yslam dininden çykyp, hiç bir dine girmeklige, näme, haky ýok. Dinniýemizde-de, oglanlar, biziň göz öňünde tutýan zadymyz bar, düşündiňmi? Şu dinniýemizde diňe ýewreý, hristian dinini göz öňünde tutanymyzok. Şu am demokratiýa, kapitalizm, kommunizm, swetskiý sistema, şulaň hemmesem näme diniň to hataryna girýär, düşündiňmi? Din, näme din diýmek? Din diýmek, din içinde buýruk bar diýmek. Din diýmek, Içinde gaýtargy bar diýmeklik düşündiň. Islendik bir partiýaň, islendik bir ideýaň, pikiriňem näme buýurýan zady bar, gaýtarýan zady bar düşündiňmi? We islendik ýaňky mezhepleriň, partiýalaryňam näme öwýän adamysy bar, döwýän adamysy bar. We şulaňam näme öz ideýasyna, hökümlerine, kada-kanunyna garşy gitseň näme jezalary bar düşündiňmi? Şo babatyn eýem bu zatlaram din salynýar, düşündiňmi? Şu wagt adamlaň tutýan dini ýewreý-hristian dini däl. Ýewreýler ýewreý dinini tutanok, hristianlaram hristian dinini tutanok. Ýeke-täk dinini tutýan yslamlar, musulmanlar. Emma olar bu wagt ýewreý-hristiana çenli dinini täzelediler. Näme din tutýarlar? Demokratiýa dinini tutýarlar. Liberal dinini tutýarlar, kapitalist dinini tutýarlar, kommunist dinini tutýarlar. Şu ýaňky adyny agzalan dinleri tutýan adamlaňam bary käfir. Namaz okaýanam bolsa şol adam käfir. Agyz bekleýänem bolsa şol adam käfir. Düşündiňmi? Hatda heleýem talak şol. Düşündiňizmi? Şoň üçüp näme hiç bir adama şerigatdan çykmaklyga haky ýok. Ýekeje hökümde-de haky ýokdur. Onam belläp goýuň. Din diýilse ýene umumy dinden Çykmalyda lemma bir iki meselede çykybilýär diýip düşünäýmäň. Umumy bir harp, saga-çepe, näme bir santi, bir milli, düşündiňmi? Bir salymlyk, bir sagatlyk, bir mintligem çykmaklyk näme bolanok, düşündiňmi? Bir santi milli, bir salym, bir sekunt çykyp girdiňmi, Toba etmeseň kelimäň çöwür islama girmeseň sen käfir saýylýaň sen dinden çykan saýylýaň. Şunluk bilen hem näme Şeýhil Islam Muhammet ibn Abdul Wahhab rahimahullanyň Islamy bozýan zatlar diýeniniň Islamy bozýan zatlar diýen kitabynyň dokuzynjy Islamy bozýan zadyny aldyk inşa Allah geljekki ýeneki günlerede Allah Taala ömür berse näme onunjy Islamy bozýan zatlary